kibaba Benvinguts, un programa més de Literalment. Ens podeu seguir les xarxes socials del nostre programa. Com és un programa especial sobre Sant Jordi, escoltarem la cançó de Sant Jordi, dos contes portets A Twitter e Instagram som arroba guionet baix, literalment guionet y digas la teva. Érase una vez un zapatero muy trabajador que vivía en una humilde casita. Se pasaba el día cosiendo zapatos para conseguir dinero y alimentar a su familia. Tanto trabajaba el pobre zapatero que por las noches se quedaba dormido sobre la mesa del taller. Cuando despertaba al día siguiente, se daba cuenta de que aún le quedaba mucho trabajo por hacer. El zapatero volvió a quedarse dormido antes de acabar su último encargo. Pero, oh. mágicamente, por la mañana había sobre la mesa un precioso par de zapatos terminados. Oh. Sorprendido, el zapatero le contó a su mujer lo que había pasado. Justo en ese momento, entró en el taller una bonita muchacha que se encaprichó de los zapatos en cuanto los vio. ¿Mm? Con el dinero que la joven les pagó a cambio de los zapatos, el zapatero y su mujer compraron pan, queso y hasta una gallina. <laughs> Mientras tanto, la muchacha salió a dar un paseo con sus zapatos nuevos y todo el mundo pudo ver lo bonitos que eran. Así que, poco a poco, los vecinos se fueron acercando al taller del zapatero para encargarle zapatos tan elegantes como los de la muchacha. El zapatero tenía tantos encargos que tuvo que trabajar otra vez hasta muy tarde y no pudo evitar quedarse dormido sobre sus herramientas. A la mañana siguiente, volvieron a aparecer sobre la mesa del taller un montón de zapatos. Esta vez eran aún más bonitos. El zapatero vendió las sandalias, las botas, los botines y con el dinero que ganó compró una vaca. Así tendrían leche fresca todos los días. Una noche, el zapatero y su mujer decidieron quedarse despiertos para descubrir quién hacía los zapatos mientras ellos dormían. Oh. Cuando estaban a punto de quedarse dormidos, el sonido de unas pequeñas pisadas los despertó. Había tres duendecillos trabajando con mucho esmero. Uno cortaba el cuero, otro lo cosía y el último lo decoraba con botones y cordones de colores. ¡Qué zapatos tan bonitos hacían! Resuelto el misterio, la pareja decidió hacerle a los duendecillos un bonito regalo. Querían darle las gracias por su ayuda. <laughs> A la noche siguiente, el zapatero dejó sobre la mesa una bonita sorpresa. Cuando los duendecillos la descubrieron, se pusieron muy contentos. A la mañana siguiente, había una pequeña nota sobre la mesa, tan pequeña que el zapatero necesitó una lupa para leerla. Querido zapatero, gracias por todo. El pastel estaba delicioso. Sigue siendo tan honrado y trabajador y te ayudaremos siempre que lo necesites. Tus duendecillos. Así que el zapatero continuó trabajando duro mientras sus zapatos se hacían cada vez más famosos en el lugar. Y los tres bendecillos cumplieron su promesa. Hasta escuchando literalmente? La primera primavera más hubiera del nuestro obligado confinamiento. Como aquella d'ella abans que el drac apareguera. Li deia amb fermesa al cavaller Dóna'm una llança, perdre esperança, fruit del nostre amor. Passarem junts un Sant Jordi diferent amb l'anel de la més al carrer, però amb un llibre molt potent que avui porta per nom tot anirà bé. A confiar i no perdre mai l'esperança. Un nou demà es construeix sempre a certa distància. Des del present, poder-ne ser conscient. Serà el moment d'actuar ben diferent. Llargues hores d'incertesa mentre la tristesa festeja la nostra casa. d'esperança, fruit del nostre amor. Passarem junts un Sant Jordi entre quatre parets. Hola amiguitos, yo me llamo Daniel. Os voy a contar el cuento de la princesa y el guisante. Escuchar. Érase una vez, en un pequeño reino, un príncipe que quería casarse con una princesa. Pero, por supuesto, esta tenía que ser una verdadera princesa. El joven príncipe viajó por todo el mundo buscando una. Recorrió valles, cruzó ríos, subió por montañas, pero no pudo encontrar en ningún sitio lo que deseaba. Siempre había algo que no le convencía. Princesas no faltaban, pero era difícil saber si eran auténticas. Había siempre algo en ellas que no era como debía ser parecían princesas de mentira. Así que volvió a su casa de nuevo, muy triste, abatido y apesadumbrado, porque lógicamente le hubiera gustado mucho haber encontrado una verdadera princesa de sangre real. Una noche, hacía un tiempo espantoso, estalló una terrible tormenta con rayos y truenos lluvia caía torrencialmente. Aquello parecía un diluvio. De repente, se oyó como alguien golpeaba la puerta del castillo con fuerza. El anciano rey, acompañado de la reina, fue a abrirla. Era una princesa la que estaba afuera, frente a la puerta pidiendo cobijo. Dios mío, qué aspecto presentaba con la lluvia y el mal tiempo. Estaba totalmente desvalida. El agua le caía a chorros del pelo sobre sus vestidos, que estaban totalmente ajados. Le corría sin parar por la punta de los zapatos y le salía por el tacón. Y sin embargo, ella decía que era una auténtica princesa. Bueno, bueno. Pronto sabremos si es una auténtica princesa. Pensó la anciana reina. Y sin decir ni una palabra, fue a la alcoba. Apartó delicadamente toda la ropa que había en la cama y puso, sin que nadie la viera, un guisante en el fondo del lecho. Después, cogió 20 colchones y los puso sobre el guisante. Y, además, colocó 20 edredones de plumas de ánade sobre los colchones. Era allí, en esa habitación, donde tenía que dormir la princesa aquella noche. A la mañana siguiente, los reyes junto al príncipe le preguntaron con sumo interés cómo había dormido. Entonces la princesa, entre sollozos, dijo... Ah, ha sido realmente insoportable, de verdad. Ah, he dormido terriblemente mal. apenas si he pegado ojo en toda la noche. ¿Sabe Dios lo que debía haber en la cama? He estado acostada sobre algo tan duro que tengo todo el cuerpo lleno de magulladuras. Ha sido horrible. Entonces, todos en el reino comprendieron que era una princesa de verdad, puesto que había notado el guisante a través de 20 colchones y de otros tantos cedredones de pluma de ánade. Solo una auténtica princesa podía tener la piel tan sensible y delicada. Por lo tanto, el príncipe la tomó por esposa, porque no había la menor duda. Ahora podía estar seguro de que se casaba con una princesa auténtica. Y el guisante entró a formar parte de las joyas de la corona, en la sala de los objetos de arte, donde todavía puede verse si no lo ha robado nadie. Como ya os habréis dado cuenta, este sí que es un cuento real sobre un príncipe y una verdadera princesa. Poseu-vos còmodes perquè arriba la secció de la Mariona. Sou més de sofà pel i manta o de sofà llibre i manta? Si us agrada tant llegir com veure pel·lícules, el programa literalment us portem una secció on parlem de cinema i llibres. Com cada final de mes, avui us portem una llista de 5 adaptacions que s'han estrenat durant aquest mes per informar-vos i facilitar-vos la tria de llibres a llegir o de sèries i pel·lícules a veure els divendres a la nit i els caps de setmana. Jo sóc la Mariona Arabia, m'hi un book a Instagram, Twitter, TikTok, YouTube, Pinterest i el blog on podeu trobar tot tipus de recomanacions de llibres, activitats literàries i on podeu trobar també aquestes recomanacions perquè no us en perdeu cap. Així doncs, comencem! Iniciem el mes d'abril amb l'esperada sèrie basada en la saga bestseller mundial Shadow and Bone o Sombra i Whistle la novel·la de Leigh Verdugo, editada al català per fanbooks com Ombra i Os. La història s'ambienta en un món de fantasia dividit en dos per una barrera d'obscuritat. Hi ha els guerrers mortals i els guerrers grixa. La protagonista, la Lina, un dia descobreix que ella també és grixa, però no una grixa qualsevol, sinó una de molt poderosa i haurà d'aprendre a controlar els seus poders el món que ha creat l'autora em sembla fascinant i justament per això era per el que tenia tantes ganes de veure aquesta sèrie que per fi ha arribat aquest mes a Netflix, justament el dia de Sant Jordi, el 23 d'abril. You're safe now. Tell me what happened in the fall. What saved you? You won't believe me, but it was a sun summoner. Is this true? Can you summon light? El 29 d'abril també arriba una de les sèries més esperades de l'any i és la quarta temporada del Cuento de la Criada a HBO. La sèrie anirà arribant amb un capítol setmanalment. La June s'ha d'enfrontar a noves revoltes a la República de Gaili. Elizabeth Moss donarà vida a una June Osborne encara més reivindicativa que no deixarà de lluitar pels drets de les criades i per les altres dones d'aquesta societat postapocalíptica que no s'assemblen res amb el país anterior. A més, Hulu ha confirmat que hi haurà una cinquena temporada i un spin-off, per tant, no serà l'última temporada que veurem. I can't rest. My daughter deserves better. We all deserve better. Change never comes easy. This war isn't going to win itself. El mateix dia, el 29 d'abril, també arriba La L'apariència de les coses, un thriller basat en la novel·la d'Elisabeth Brundage protagonitzada per la nominada als Oscars per Mank, Amanda Seyfried. L'aparència de les coses és la història d'un matrimoni que acaba d'abandonar Manhattan per viure en una nova llar, però aquesta nova llar estarà plena de misteris obscurs. Si us agraden les històries de suspens i mal rotllet, <laughs> no us la podeu perdre. Hey. Hey. I think I found the perfect house for us. You thought this through? George really wants this. I owe it to him to at least try. You know, when I saw this place, I knew immediately it was for us. There's definitely updating that needs to be done here. Yeah, certainly could use a paint job. My wife doesn't know what happened here. I think it would be better if we kept it that way. Everything in the natural world has a counterpart in the spiritual realm. we all so inconsequential. I say death is only the beginning. Al 30 de abril arriba también El Inocente, protagonitzada per Mario Casas. És una sèrie de Netflix basada en la novel·la de Harlan Coben, una nova sèrie espanyola sobre un jove que va involucrar-se en una baralla de forma innocent i això el va portar a convertir-se en un assassí. Anys més tard, en Mateo viu feliç amb les seves dones, estan a punt de ser pares, aconseguir una vida tranquil·la en la casa dels seus somnis, quan una trucada ho canviarà tot i posarà en perill la pau i la tranquil·litat de les seves vides. Te llamas Mateo Vidal. Nunca pensaste que un hombre podría volver a nacer dos veces. Pero tú lo hiciste. ¿Embarazada? Sí, de cuatro semanas. Pues si nos vamos a mudar, mejor que sea pronto, antes de que me empiece a crecer la barriga. Siempre me pareció extraño cómo reapareció Olivia en tu vida. Olivia, Olivia, ¿estás ahí? No puede ponerse. ¿Por qué no puede ponerse? Eso tendrá que contártelo ella. El destino. Otro accidente del destino. ¿Cuántos accidentes del destino crees que te tocan por vida, Matt? I finalment, com vam prometre en el darrer programa, aquest mes arriba a Disney Plus Nomadland. El mes passat va arribar als cinemes i ha sigut tot un èxit. I ara finalment arriba a Disney Plus. Diuen les crítiques que serà una de les millors pel·lícules d'aquest 2021. Nomadland explica la història d'una dona que decideix abandonar la seva vida i convertir-se en nòmada. No? Està basada en la novel·la de Nomadland, Surviving America in the 21st Century, un llibre de no ficció de Jessica Brother, que s'editarà al castellà amb el títol País nòmades supervivientes del siglo XXI. Ha guanyat nombrosos premis, entre els quals hi ha el Globo d'Or 2021 a millor pel·lícula de drama i millor director, i ha estat nominada a millor actriu principal i a millor guió. Es una de esas afortunadas que puede viajar a donde quiera. Sí, señora, ya lo sé. Y a veces os llaman nómadas. Mi madre dice que no tienes dónde vivir, ¿es verdad? No, sí que tengo dónde vivir. Lo que no tengo es una casa. No es lo mismo, ¿verdad? No. Mi marido trabajaba en la mina de USG en Empire y yo trabajé en recursos humanos unos años. Ahora mismo la cosa está difícil. Tal vez debería plantearse la jubilación anticipada. Necesito trabajar. Me gusta trabajar. Lo que decía mi padre, lo que se recuerda, vive. Tal vez haya pasado demasiado tiempo en mi vida recordando. Una de las cosas que más me gusta de esta vida es que no hay un adiós definitivo. He conocido a cientos de personas por ahí y nunca les doy un adiós definitivo. Simplemente digo, nos vemos en el camino. I finalment, com cada mes, si veieu alguna d'aquestes pel·lícules no us oblideu d'etiquetar-nos a Instagram o a Twitter arroba literalment. Esperem que si en veieu alguna o si llegiu algun d'aquests llibres ens gaudiu moltíssim i fins al mes que ve. cinema i, i llibres és la millor opció per tancar-nos a cara amb, amb aquesta pandèmia. Moltes gràcies, Mariona. Mm, oh, Tot seguit parlem amb l'Albert. Parlem d'històries, parlem de literatura, parlem de relats. Molt bon dia, lectors del món. Benvinguts a un nou episodi de Parlem de relats. Soc l'Albert Tió, el vostre locutor, i com sabeu, sóc un fanàtic dels relats. I es... volia desitjar-vos, abans de començar el programa, doncs, que hagueu passat un bon Sant Jordi. En l'últim programa vam parlar d'Edgar Allan Poe, un dels escriptors de relats més importants de la literatura universal. Avui, però, no parlarem d'un escriptor en concret, sinó d'un gènere especial de relats, el microrelat. Un microrelat, com intuïtivament el seu nom indica, és un conte molt breu, amb una extensió màxima al voltant de 750 caràcters o unes 10 línies de text. Mentre que els contes habituals consten d'una narració breu, d'un fet o d'una sèrie de fets reals o ficticis, amb una tendència evident cap a la fantasia i cap a l'enginy, el microconte presenta aquestes mateixes característiques però portades a l'extrem. El microconte és un text literari narratiu que es caracteritza per la brevetat de contingut. És concís i d'una gran intensitat expressiva, com un veritable extracte que presenta l'essència d'una història. Aquest breu relat té una enorme capacitat suggeridora. Textualment diu poc i narrativament diu molt. Ara que ja sabem què és un microrelat, dono la benvinguda a la col·laboradora habitual de Parlem de Relats, la Xènia, Aquí podeu hi trobar a Instagram eh, com a Paraules de Somnis. Xenia, benvinguda. Hola Albert, moltes gràcies per convidar-me de nou en el teu programa. De res, gràcies a tu per venir. Avui farem una dinàmica especial. Et llegiré tres microrelats i et demanaré que comentis què et semblen. Estàs a mm. punt? Sí, sí, va. Doncs aquí tens el primer microrelat, escrit per un vell conegut d'aquest programa. Història castrensa, de Pere Caldés. Si els hagués manat saltar per la finestra, ho haurien fet gairebé amb alegria, perquè confiaven cegament. Fins que un dia els ordenà que saltessin per la finestra, i aleshores desertaren tots, perquè un home que disposa coses així no és de fiar. Què et sembla? Molt bé, és... <laughs> és divertit, no? O sigui, sí, sí, trobo que és... té, té un punt... Sí, és curt i és així com irònic, bueno, irònic, té sí, sí. un cert... Sí, jo crec que la meva reflexió és que eh, quan arriba l'hora de la veritat, les coses sí. canvien, no? Podem estar segurs doncs, que en una determinada situació actuarem d'una manera, però després... Tu pots dir que, exacte, és molt fàcil parlar hipotèticament o dir, val, faré això, però un cop t'arriba el moment potser no, no sí, és sí, això. et sorprèn, totalment. Vinga, anem a pel segon. Ara, un microrelat de Hemingway. Es venen sabates de nadó sense estrenar. Què et sembla, Xènia? Bueno, I a mi el problema és que em costa molt pensar com és que una frase tan curta es pot considerar un microrelat. Sí, per mi jo crec que la qüestió no és quina és la seva extensió, sinó el que pot fer sentir el lector. I és veritat que aquesta frase, només amb sis paraules, és capaç d'obrir un ventall d'imaginació de possibilitats de per què no s'han pogut estrenar aquestes sabates de nadó, no? O sigui, què, què ha passat amb aquesta criatura? Per què no estrenarà mai aquestes sabates? Però jo crec que no està explicant cap... no està fent cap mena de, de reflexió ni res, simplement està... Donant peu a tu de que, exacte, que facis teva la, la història, no? Al final, mm. potser la literatura és això, quan tu llegeixes com és un personatge, al final el que acabes fent és imaginant-te'l tu, i això és una cosa que és només teva, no? Per tant, el microrelat potser ens ofereix aquesta possibilitat portada a l'extrem. Clar, també no, no ho havia pensat així. Molt bé, doncs passem a l'últim relat. A veure si aquest et convenç més, tot i que també té sis paraules. Oh. És el microrelat més famós de Monterroso i es diu El dinosaurio. Quan despertó, el dinosaurio todavía estava allí. Mira, aquest sí que... Així com l'altre m'ha... No m'ha fet pensar tant. En canvi aquest sí que em dóna més peu a imaginar-me coses. A veure, Vull què, dir... què, què et fa imaginar, per exemple? Què li... O sigui, per què estava dormint el dinosaure? Què li ha passat? Què estava somiant? Um, no sé, clar, aquestes <laughs> preguntes. No? Però sí, sí, a mi em fa pensar això, potser un món a... fantàstic, no sé. Sí, potser la cosa del microrelat és que més que oferir-nos informació ens fa fer-nos preguntes, no? Clar. I preguntes que jo te les he fet a tu, no les has sabut respondre, però perquè no les podem saber, no hi ha cap manera sí. de saber nos per tant... Bueno, però la gràcia és això, és després d'anar-se com reflexionar sobre el microrelat i, mhm. i donar-te tu la pròpia resposta. I al final, potser, només potser, vivim el somni d'un rèptil prehistòric, no? <laughs> Molt bé, i fins aquí el Parlem de Relats d'avui. Esperem retrobar-nos el proper dia per parlar de més relats. Cuideu-vos i llegiu molt, que és molt sa. I si poden ser relats, millor. A reveure! A reveure! Moltes gràcies, Albert. Ah, espero que us hagi agradat el programa d'avui, donant les gràcies als col·laboradors. Eh, fins a la propera. Gràcies! Estàs escoltant Literalment aviat, vida aviat i mata el de...